na kojim želimo biti i ostati. Put vjernika. www.paltal.com Soba Put Vjernika Vjernika portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. O ljudi, vi ste siromasi vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. وأن oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno mogu se nadati nagradi koja neće nestati da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da jer on mnogo prašta i blagodaran je. Znači, krvi dajem, banke ne da. Ni za koga. To je ta žalostna situacija. Jeste li? O, muslimani! Jeste li? vjernika. na čijoj ste sada strani, araştırır kami imal ümmet أمتي خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن أسرع السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني يا خاطب الحور الحسان وطالبا طالبا لوصاله النبي مرة سنة زيزة إن شاء الله تعالى أنا لا يبتلشني لا يبتلشني وخوت nema sumnje da vjerovanje u kader Allaha tebarek ve ta'ala je velika stvar velika stvar koja, se ističu sedbeni trehem suneta nad ostalim firkama, je tako, koje se pripisivaju u Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem I nema nikakve sumnje da će Islam onakav kako je Allah te tebarek vesala objavio iznad sedam nebesa ponovo zavlada na onakav način kakav je zavladao za vrijeme ili tako najboljih ljudi koji su kročili ovom zemaljskom kuglom. I mi vjerujemo riječ Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao da će biti ispravni ovaj hilafet, pa da će nakon toga biti zulumčari, pa da će nakon toga biti kralje kraljevi, tako pa da će se opet vrati ispravan hilafet. I mi vjerujemo u riječ Allahog poslanika sallahu alaihi sallam. Međutim, moramo se zapitati gdje smo mi u svemu tome, je tako? Nije dovoljno samo da se kaže jeste, mi vjerujemo u kader i to će da bude i mi da ništa ne radimo. Allah te barek je ostavio jasnu uputu i jasan put koji treba da se slijedi da bi se došlo da bi se došlo do te pobjede. Pa ćemo, svrn, pa ćemo se ukratko osvrnuti na siru Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer kako god čovjek pokušava da pametuje i da pravi neke izmicavce i, i, i neka vrdanja i, i, i da pametuje, tako, opet na kraju, ako hoće da uspije, mora da se vrati na sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam na Kur'an, je tako? I na ispravno tumačenje Kur'ana i suneta. Pa vidimo kada je Allahog poslanik sallallahu alaihi wasallam došao, došao u Medinu, je ovo jedan veliki ibret i povuka koju mi treba da uzmemo za sebe, je tako? Šta su bile prve stvari koje je Allahog poslanik sallallahu alaihi wasallam uradio? Prva stvar je bila da je... Ne, prva stvar je bila da je napravio džamiju. Zbog čega džamiju? Da bi se muslimani u džamiji okupljali, da bi muslimani u džamiji učili vjeru. Je tako? Druga stvar je bila, pobratio je između, između muslimana Muhađira i Ensarija. I treća stvar je bila da je potpisao primir je ugovor sa Evrejima. Ove prije, prve dvije stvari su nama bitne i ni s kim nećemo potpisivati nikakav ugovor, ne zato što a, eh, ne slijedimo sunet Allah poslanika, nego iz drugih razloga. Ali ove prve dvije stvari su nam bitne. Prva stvar mesjidi, znači prva stvar mesjidi, pravljenje mesjida i smisao mesjida, zašto su mesjidi u stvari, da se podučaje i da se uči Allahova tebara kevetala vjera u tim mesjidima. Da se uči ilm, kao što je rekao Irsad, kada kaže ulema, svaki put kada se spominje ilm u Kur'anu, misli se samo na šarijatsko znanje, tako? Svaki put kada se spominje ilm u, u Kur'anu, misli se samo na šarijatsko znanje. Nikad se ne misli ni nešto drugo. Pa nama trebaju mesčidi da se odgojimo prvenstveno mi, a zatim da odgojimo sljedeće generacije. Jer ko što smo rekli, ili gledame suljo, kao što smo rekli, nevjernici su uspjeli time što su odajali muslimane od arapskog jezika, što su im odajali od Kur'ana, što su im odajali od sunneta, što su im odajali od islamskog ahlaka, od svega onoga što je islamsko. Zato su nevjernici uspjeli u svoje bore protiv muslimana. E, na nama je sad da mi vratimo te generacije i da budemo od prvih, za koje Allah te bavite, ali jer uvijek oni koji su prvi u hajru, oni su uvijek pofaljeni je tako kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, evvelun. Prvi uvijek oni prvi koji rade hajr. Ne tražimo, znači, ne prepadamo se time kao što neki nam govore, vi nećete uspjeti da ostvarite islamsku državu. To nama jeste cilj, ne možemo reći da nam nije cilj, jeste nam to cilj, ali nismo opsjednuti time da mi sad moramo u roku od 5, 10, 15 godina ostvariti islamsku državu, nego smo opsjednuti time, pod znacima navoda opsjednuti time, da radimo ispravno da dođe do toga. Kad će do toga doći, tako to je Allahovim rukama. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvari www.paltalk.com سبقوت بيدك إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع أكرام منذر وخير داع To sve ne može bez ove druge stvari. Bez bratstva, bez bratstva muslimana jednih sa drugim. I podpomaganja muslimana jednih drugih. Jer vidimo, kada uzmemo, kada se radi o pravljenju mešćida, šta je nepotrebno, šta je znači neophodno, šta je potrebno, šta je neophodno. Ne može se, jel tako, bez financija. Ne može se bez financija. Baš onako kao što je rekao šehol islam iznim temije, da bi čovjek ustio na ovom putu, jel tako, potrebna mu je i dobra jahalica, i dobra hrana, i dobra odjeća, i dobro naoružanje, i dobro, i sve, ali na kraju šta, na što se vraća na, na financije. Da bi to sve on imao, on mora imati financije. Zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve koji kaže u titu džavam je kelim das das mi je kako se to zove das mi je kako je zgrovit govor znači da poslanik sve malo kaže a da ima veliko značenje da puno toga znači pa se vraćamo na hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže ma min yawmin yusbihu fihi al nema ni jednog dana u kom osvanu robovi illa wa melekani jenzilan, a da se u tom danu ne spuštaju dva meleka. Je kulu ehaduhuma Allahuma a'ti munfiqan khalefa. A kaže jedan od ta dva meleka, Allahu moj, daj onome koji djeljiva na Allahovom putu bolju zamjenu, znači bolju nadoknadu. Nadoknadi mu to što on daje. Vojakulul ahar, Allahuma a'ti mumsiken telefa. Tako. Dakle. A kaže drugi, Allahu moj, daj onome škrtici onaj koji ne da, daj mu da mu propane i ono što ima. I zato vidimo da ljudi koji, koji daju, nije bitno koliko daju, nego daju iskreno ime Allaha, te tebarek tala, imaju bereketa u onom imetku što im ostane i dođe im rizk, jer tako odakle se ne nadaju, kao što je to rekao Allah, tebarek tala. A vidimo one škrtice koji ne daju, pa ne daju čak ni, ni zekijat, a kamo li da daju dobrovoljnu, dobrovoljnu sadaku, ili tako? Vidimo, kad je počeo rat u Bosni, ili u bivšoj Jugoslaviji, da su ljudima propadale po 200-300 hiljada maraka, onih njemačkih tada, po raznoraznim bankama Evrope. A nikad nisu ni pomislili da daju, da daju zekijat ili sadaku ili dan danas nisu svjesni zašto im je Allah se barek metala, zašto im je Allah se barek metala uništio taj, taj njihovi metak. Šta hoću stvar da kažem? Da bi mi uspjeli, da bi mi uspjeli na ovom putu, onako kako su uspjeli ashabi Allahov poslanika sallahu alaihi wa sallam, moramo da se ponašamo baš onako kako se ponašali ashabi Allahov poslanika sallahu alaihi wa sallam. I žalosno je li tako, e, kada čujemo što je juče spomenuto da imamo našeg brata Daju koga mi svi volimo i uvažavamo kada dođe do te mjere u kakvoj je on financijskoj situaciji. To je žalostno. Zašto je to žalostno? Zato što se od nas niko nije raspitivo, za njega nije se brinuo. A svi znamo u kakvim oni nezahvalnim, nezahvalnim okolnostima žive, tako? Svi znamo kakvim on nezahvalno okolostima žive. Ali kada se vratimo na život ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, naćemo tamo da ima slučaj da jedan od ashaba došao da traži drugog ashaba. Pa je pokucao na vrata, žena je otvorila, kaže nema ga, šta treba, kaže trebaju mi pare. Kaže ja ne znam gdje su pare, kaže sam ti meni skloni se da ja uniđem ukću, znam ja gdje stoje pare. Pa je unišao, uzo sebi, određenu sumu koja mu je trebala ovaj kada se vratio kući žena, žena mu je to saopštila pa je on zaplakao od milosti, od dragosti zato što je ovaj unišao i poslužio se u njegove kući kao da je, kao da je u svojoj kući. U nas danas sve dira, može dobiti krv, ali oko novčanika ne oblijeći. Jeste? Znači krvi dajem, banke ne da. Ni za koga. To je ta žalostna situacija. I zato nekad nam zvuči, jel? Kao, zato su, zvuči nam kad slušamo ove priče o ashabima kuda sto neki vanzemaljci. Ali jeste, prenosi se za vrijeme tabina, kažu kada bi vidjeli nekoga da sahaba, govorili bi neki za njega da je, da je luda, nije normalan, kako je se ponašao. To bi njima bilo čudno, a kamo danas nama unišu u kuću, uzoti tamo što si ti šparo, <laughs> on da uzme, bez da te pita. Unišu ti u kuću, a kamo li šta drugo? Zašto? Zato što mi nemamo tog, nemamo tog odgoja islamskog jednostavno. Nemamo islamskog, imamo i komunističkog, i sekularističkog, i, i, i ne znam ja, svakako greka, samo nemamo islamskog odgoja. I onda nam se dešava, kada dođe 5 do 12, onda da skupljamo Sergije. I onda nam svima žao i opet ćemo to svi zaboraviti za 15 dana jer ste gladan, jer ste sit gladnom, ne vjeruje da ga boli stomak, čuj, biće, boli ga stomak, on gladan sit, boli ga stomak što je se prenajao. Tako isto i mi. Živimo u jednoj vrlo zahvalnoj situaciji sa financijske strane, a sve ostalo da Allah oprosti i poboljša stanje. I ne brinemo se, ne brinemo se o, o ljudima, o ljudima od kojih mi očekivamo mnoge stvari a kamo li o ljudima od kojih ništa ne očekivam. Neću da kažem da u islamu ima nekakva, kako to kaže, omalovažavanje ljudi, jel, da je ovaj, nismo mi jevreji, znači, musliman je musliman, brat, ko što smo spomenuli, jedan drugog podpomaži. Ali, od, kad od naših današnjih podnacima navoda velikana, ne brinemo se o njima, Pa kakav je onda odnos prema ljudima od kojih mi ništa ne očekivamo? Znači, molimo Allah tebaj tala da nam da svijesti, da nam da svijesti i razuma u vjeru. Jer opet kažem, ponavljam hadis ma'ubid Allahu bi misli fiqh. Nije Allah tebaj tala obožavan sa nečim kao što je fiqh. Da nam Allah tebaj tala da fiqha uvjeriti i da se da se osvijestimo i da čak na našu korist neke naše prohtjeve da malo zavrnemo tu slavinu, a da, da gledamo na, na našu braću muslimane koji su u, u mnogo, mnogo težim ili mnogo, mnogo težoj situaciji nego mi. Molim vas, vaš tjela da ukabuli vama koji ste slušali na oprosti meni ono što sam pogrešno rekao i da vas vaš tjela nagradi da slušali. Vaš tjela. me me vej t'a qka palkal, t'a qka kod, t'a qka së bëpull, dhje dhje t'a qka. Nën nga rruga e kësaj për e një Kushtë për më kërkon Për asgjës do t'jitë pishman T'fa në ndëroj, o Allah صبر مسلمان